radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Ei, molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a un nou Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el Pim Pam Pum en la seva edició 271 en directe dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca des dels estudis de Ràdio Trama. Com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya a la taula del programa, començant pel nostre reverendo Tecles, aquell home que fa que aquestes màquines funcionin o no, Avui, eh, avui s'han sortit d'aquella manera, però la veritat és que és molt, molt complicat que un programa de música combativa com aquest, que va amb, amb programari lliure, doncs funcioni cada dia al 100%, però, però sempre ho intenta a saco. És el nostre Rebrento Tecles, també conegut com Te Reviento Tecles. Què dius, Ricky? Hola, bona tarda, penya. Pues, eh, molt content d'estar aquí amb la sala tan nodrida, és una d'aquelles vetllades que... que programa està, especial. Programa especial i que està ple això. I, i, i res, tens raó amb dels problemes tècnics, avui no anem en directe, almenys de moment, a veure si ho solucionem. I tant. Però es fa el que es pot. Tu. Molt bé. A la banda, del, a la banda del, del Ricky tenim a un altre que no es pot faltar mai, que tira els seus temes arranganos espectaculars que fan trontollar els ciments de Can Capablanca, que fa que això s'enfonsi, que és el nostre, el nostre Manolaco de Sant Jaume Sassoriveres. Ei, què passa, penya? Molt bona tarda. Què, què tal, guapo? Com vas? Molt bé, molt content de tornar a ser aquí, després d'una setmaneta de, de descans de, de totes, però seguim amb el 272 programes avui, no? I tant, i tant. Avui molt fem bé. 272. I també a la banda de, del Manolo, un altre que tampoc ens agrada que ens falti mai, que, que la veritat és que és l'última incorporació, però no per això la, la, la més important, sinó la més important, que és el nostre col·lega Pau de Barberà. Què dius, Boni, Com vas? Hola, bona tarda. Pues, genial, contentíssim d'estar aquí també. Clar que sí. sí clar sempre que és un un gustazo estar aquí, home. Un gustazo, clar que sí. Avui, com, com deia el Ricky, programa ben ben especial perquè també tenim, a part de, de, les, de les hooligans Bea i Lola, hola guapes, com esteu? Bé. Tenim també el, el nostre col·lega Gonzalo, que ve en representació de Veus, Veus Barberà, que és el nou projecte de periodisme compromès d'un nou mitjà digital d'informació local que, que es presenta a Barberà ben aviat. Què dius, guapo? Com estàs, Gonzalo? Hola, bona tarda. Molt bé. <laughs> Molt bé. Mireu, per aquelles que no sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de, de música que barreja diferents estils i, de, i diferents te temàtiques. I, i bé, eh, com sempre fem, fem la, la dedicatòria perquè darrerament també estem fent dedicatòria del programa. Aquest programa eh, íntegre va dedicat a la lluita palestina quan es compleixen 70 anys de la, de la creació de l'estat sionista d'Israel Fa, fa ben pocs dies, 55 eh, persones van ser assassinades per manifestar-se a Gaza, entre elles 6 nens i nenes. Eh, 2.771 persones, si, si ho heu escoltat bé, van ser ferides i d'elles 1.359, també ho heu escoltat bé, van ser ferides de bala. A més a més, 130 es troben en estat crític, Gaza és una presó a ser obert i els seus habitants estan patint un genocidi. És una puta vergonya que a més surti la, la, la persona aquesta que va sortir l'altre dia per la televisió en representació d'Israel dient que és que eh, les com ho va dir, que les, les mogudes que no eren letals no funcionaven, o sigui, com, com, dient, com, com dient que s'havien de matar els palestins i a les palestines. Vergonya hauria de fer-li al món, al, al món sencer que, que això estigui passant a, a dia d'avui. Com sempre, des d'aquí dediquem el, el programa a la lluita a la lluita palestina, en aquest cas, com sempre dediquem. Eh, el Pim Pam Pum, avui en versió especial, Començarà amb una, amb una ronda de, de preguntes i unes, i unes quantes cançonetes. Li tenim, per això tenim el, el, el Gonzalo, que ens, que ens ve eh, això, amb, amb representació de Veus de Barberà, un nou, un nou projecte de periodisme amb, amb, bueno, amb rigor, amb compromís, etc etc, d'un nou mitjà digital que, que es presentarà ben aviat a, a Barberà i bueno, moltes ganes de, de que això vagi endavant i, i moltes ganes de que ens expliqui què s'està coent de, de, veus, de veus Barberà eh, per part del Gonzalo. Si us sembla bé, el, el primer que cobra sí. la ronda d'entrevistes de, és, és el Pau. Molt bé, començarem una miqueta a fer alguna pregunta, tot i que ara mateix la sang està una mica nervada després de <laughs> tot el tema de Palestina, que, hosti, es comença fort, la veritat és que és un tema molt cru. Però bé, relaxem-nos una mica i intentem fer preguntetes. Va, Gonzalo, um, què sí que vols ser, veus Barberà? Doncs què és i sobretot què vol ser i serà d'aquí poc és un mitjà digital d'informació local a nivell de, de Barberà del Vallès, un mitjà on poder recollir tota la informació de Barberà que tingui a veure amb l'actualitat, però també el que no tingui a veure amb l'actualitat, és a dir, doncs, història de Barberà, que tot i que no ho sembli és un poble amb, <laughs> amb història on han passat coses, amb temes d'informació més atemporals, una mica tot el que passa, el que, el que, la informació necessària per entendre Barberà i després que cadascú agafi la seva posició, prengui el seu punt de vista, doncs intentar-ho recollir a través d'una pàgina web. Ah, està molt bé. No. Um, realment, sí, Barberà història té, no? que de fet és que la veia l'altre dia vam veure el, el curro, que van, es va complir el, el mil·lenari el 85, no? O així, o sigui que història té, realment. Barbera Pitecus. Sí. <laughs> I aleshores, doncs, la idea de Veus Barberà, com va sorgir, com va començar a caminar tot el projecte aquest? Doncs és una idea que fa bastant temps, o sigui, fins i tot anys, que a unes quantes persones del poble en ronda pel cap i sobretot en la primera motivació, el primer interès és que és una cosa que com a veïnes de Barberà, gent que fa la seva vida a Barberà, trobàvem a faltar. O sigui que segurament si ja existís un altre projecte que cobrís aquest espai, doncs ens hauríem liat en un altre projecte que trobéssim a faltar, però sí que era una cosa que doncs, creiem que a Barberà passaven coses, hi havia una realitat viva, gent que fa coses que eren interessants d'explicar, i ningú ho està explicant o ho està explicant com creiem que mereixia fer-ho i per això ens va motivar a ser un grupillo de, de gent de Barberà que ens coneixíem doncs, del poble, de mogudes vàries. Home, doncs enhorabona per activar-te, activar-vos i posar-vos a, a caminar en tot el sentit per, per tirar-ho endavant, que mai és fàcil. Uh, I res, finalment, d'aquesta primera bateria de preguntes, per què el nom de Veus Barberà? D'on ha sortit? Doncs s'intenta ser una mica un joc de paraules entre veus de, mm, de veus de diferents persones que, que parlen, que tenen el seu punt de vista i la idea és aquesta, no? De... Perquè se me baixa, no? També ve baixa, sí, de moment. <laughs> I, i això, i també veus de, de mirada, no? O sigui, mm -hmm. com per una banda que cada persona pugui tenir la seva mirada a través de d'aquesta pàgina web en principi, no?, de moment, i també doncs, aquesta idea de veus perquè sabem que no, no, no hi ha només una història, un relat sobre Barberà, cada persona que ho viu viu a la seva manera i intentar recollir doncs, aquesta pluralitat de, de punts de vista. Sí, doncs molt bona idea, de, de nou enhorabona i, i endavant, clar que sí. Gràcies. I tant. Molt bé, doncs si, si us sembla, de... comencem amb un, amb un temilla, no? perquè això és un programa de música mm. combativa i anirem alternant la música i les preguntes, que també també és un, un format que ens agrada molt, i em sembla que el primer que tira la primera bala és el Pau avui. Sí, aquí estem monopolitzant una mica l'àudio. <laughs> doncs eh, començaré amb un cantautor eh, polifacètic, que és també escriptor i el seu, a les seves actuacions molt cops fa teatre, que és Daniel Higiénico, que és un senyor de Barcelona, que ja té una edat però segueix fotent canya i porta 11 discos a les seves esquenes, o sigui, ja té una qualitat ingent de, de material editat. I res, portaré una cançó que, que em fa molta gràcia, que és tranquil·la, potser un pèl massa tranquil·la i tot per <laughs> començar el programa, no us adormiu, si us plau, <laughs> però es diu Mucho look i poques nueces, i realment deixa anar tòpics però els deixa anar molt ben posats i molt ben escrits i realment és bastant reivindicativa també. Així que si us sembla bé l'escoltarem. Així arranca el pim-pam-pum. Mucho look y pocas nueces. Mucho look y pocas nueces. De tal palo. tal pastilla y entre pijos anda el juego. No va más, no va más, ni nada menos. Y que nos quiten lo pringao, que no por mucho trabajar amanezco más honrado. Mucho look y pocas nueces. Mucho look y pocas nueces en todas partes cuecen hadas de confusión. También se vive que padre no hay más que uno y tienes más razón que un gato que hoy te quiero más que ayer, pero menos que hace un rato. Mucho y pocas nueces. Y mucho look y pocas nueces. Y me en los laureles que a ningún cable le amarga un cruce. Muerto el árbol, se acabó la savia y de casta le viene al banco. Caminante no hay pingüinos, sino empresas en la mar. Y hago de tripas salchichón toda mi pena en un pozo, todo mi gozo en un barril. Contra gustos, no hay culturas y no le busques tres pies al santo. Y si el trabajo identifica, camarero a tus zapatos, ya las penas pinceladas y voy a estirar el rizo, cada uno en su casa y que Dios se busque un piso. que lo decimos. hipoteque, buen especulador será. el cielo está hipotecado, que lo deshipotecará. El deshipotecador que lo deshipoteque, buen especulador será. Y el cielo está hipotecado, que lo deshipotecará. El deshipotecador que lo deshipoteque, buen especulador será. el cielo está hipotecado, que lo deshipotecará el deshipotecador que lo deshipoteque buen especulador será y el cielo está hipotecado que lo deshipotecará el deshipotecador que lo deshipoteque <laughs> Ay, bueno. <laughs> Pau. guapíssima per començar aquest pim-pam-pum, aquesta edició del 172. Ben bona, el Daniel Igerico. Eh? Sí, sí, Com sí. es deia la banda abans ha sortit? Fora, la fora de micro? Van tenir una banda durant un temps que es deia Daniel Igerico i la quartet del Banyo Van. Això mateix. <laughs> Sí, sí, i aquell CD, si el podeu escoltar, és glòria, és glòria. I algun vídeo de YouTube que ja fan teatre ja directament i és superdivertit. Si podeu, feu-li una ullada, sí. Un mestre, un el, mestre. El Riqui comentava que li recordava el Rinconete i realment... No, que molta és... gent eh, quan els hi parlava del Rinconet em deien, no, s'assembla al Daniel Ejemplo. <laughs> Però és que a part eh, és Rinconet en tu retreta i tu estàs dient que la banda es deia Baños sí, va, no sí, sé sí, què, no? Vull dir, al final tot, clarament hi ha tot una connexió. Ahí, tot sí, el, el tema escatològic no? sempre està aquí. Tot és de cagar, vaja. <laughs> Molt bé, doncs si us sembla continuem amb l'entrevista doncs sí. al Gonzalo de Veus de Barberà, que ens acompanya avui aquí a, a Radio Trama. Em sembla que segueixo jo, no? no abans sense fer un parell de dedicatòries també. Una, una és per, pel Baltoni, que ha sortit fa poquet la, la sentència de quin sí, ingressarà que té, que té uns dies per a presó en, per triar presó. en res. I l'altra és, és per l'Eric, que, que avui no, no ha pogut venir. Mm. Ah, ha estat a punt, eh? Ha estat a punt, ha estat a punt però Ui. última hora, Eric... Bueno. Rozando el larguero. Sí. Doncs bueno, seguirem amb l'entrevista, si et sembla, Gonzalo. Uh, la següent pregunta és qui, qui esteu darrere d'aquest projecte de, de Veus Barberà? Doncs som com un grupet de, de gent, aproximadament com així, diguem, en el núcleo duro, la gent que està així més ficada, unes 10 persones o així, bastant heterogènia, o sigui, sí que tenim en comú potser que és gent que hem estat implicada al teixit associatiu de Barberà, que ens hem anat creuant no, els nostres camins en festes majors i de més, però mm, això sí que és una cosa que també m'agrada destacar perquè és guai que és com un grup doncs, molt diferent a nivell de d'edats, per exemple, no? des de gent que té 20 mm, i pocs anys fins a gent que té 60 més, o sigui, gent com molt diferent d'edats i també com de trajectòries, de formacions, i és una cosa que és guai, no? Que, i, i així com cara, tot i que sigui gent que s'ha implicat, doncs molta gent que no havíem treballat abans o no havíem compartit militància i és com una, també una oportunitat que mola. I després, a part d'aquesta gent així com més implicada, que ha agafat potser responsabilitats més, més concretes, sí que hi ha com tota una xarxa així de gent que, que col·labora, que col·laborarà, que donarà un cop de mà bastant ampli. No? Una de les idees també que des del començament tenim és que hi hagi com una, una estructura de participació bastant flexible, que no sigui molt exigent, que no impliqui estar anant a reunions molt sovint, sinó que tota la gent que vulgui doncs, donar un cop de mà, que tingui alguna cosa a dir, doncs que pugui fer servir aquesta plataforma per fer-ho. Si entenc que sou com un, una mena de, de nucli no? o d'equip de, de, de redacció i, i això, no? I després hi ha gent col·laboradora que potser fa mm. articles mm. o col·labora de, de moltes maneres, no? Sí, la idea és aquesta, que, i de fet aquests són els que, que són fins al moment, que al final hem intentat ampliar horitzons, però és la gent que diguem que ja teníem el contacte, ens coneixíem, però també esperem que a partir de d'estrenar-nos, de sortir a la llum, doncs hi hagi més gent amb la que encara no tenim el contacte, però que conegui el projecte i s'animi a participar. Molt bé, pues, em sembla molt interessant no? perquè aquest, com, i molt enriquidor no? el fet de que hi hagi com això un equip intergeneracional, no? de, que vingui de, de diferents parts, em sembla que també és un reflexe de lo que es viu a, a, a Barberà pues, a nivell de, de, de moviments, de participació, d'associacionisme. De, de Uh, també et volia preguntar quins, quins objectius així a curt, mig, llarg termini teniu com a, com a veus Barberà, quins calendaris teniu? O... Doncs així com a objectius potser començo amb els a eh, llarg termini o els més ambiciosos o fins i tot objectius fundacionals podríem dir i en, sobretot o sigui, és, o sigui, nosaltres som, som una associació, estem constituïts com, com una associació i i l'objectiu que tenim és un objectiu que, que està present en els diferents espais de lluita, de participació, pels que havien passat abans les persones que ho formem, que sobretot és això d'intentar lluitar perquè Barberà sigui una mica menys una ciutat dormitori, no? que és com un monstre model que empeny molt fort i hem d'intentar empènyer en direcció contrària, i no, tot el que hem fet participant no, als esplais, a la festa major, a les ampes, que els diferents espais també una mica aquesta idea de generar comunitat, comunitat que no sigui Barberà el lloc on vas a dormir prou, sinó que sigui un lloc on, on fas una vida compartida amb les teves veïnes i creiem això, doncs, que crear un espai de comunicació que, que pogués donar veu, sobretot a la feina imprescindible, important que es fa des de les associacions al carrer en el dia a dia i també per, no, per aquesta gent potser que està menys vinculada a Barberà, perquè ser una porta d'entrada d'aquesta vinculació és la, és la idea, no? I així com més a mig o curt termini, bueno, doncs això començar a funcionar i aprendre. O sigui, tenim clar que tenim una idea del que volem fer, que segurament xocarà amb la realitat i haurem de canviar moltes coses, que ens equivocarem i aprendrem a partir d'això. O sigui, la gent que formem part del projecte, alguna sí que té una formació més semblant al periodisme, altra gens, però bueno, que en general som amateurs, gent que ens motiva això i que, i que ho farem aprenent aleshores. Doncs, ara, si a curt termini és començar a funcionar, començar a portar-lo a la pràctica i a partir d'aquí doncs, anar adquirint aprenentatges. Molt bé, realment jo crec que és, és un projecte prou necessari a, a Barberà perquè sempre, sempre han passat coses i, i, i moltes ho hem pensat sempre no? i hem estat allà veient com, passa, com, com passaven coses però, però que això tingui veu, que es, que es vegi, que es, que es visibilitzi, que s'escrigui, que la gent es pugui informar, no? jo crec que això no? que farà que la gent a sentir Barberà una mica més seva, que, que també la gent de fora conegui que hi ha, hi ha un poble entre Sabadell i, i, i Cerdanyola, uh, perquè és, és una realitat. Uh, un, una altra vegada, felicitats pel, pel projecte. A mi personalment em, em fa molt feliç tenir-te avui aquí fent aquesta entrevista. I si et sembla, ficarem una altra temilla. Sí, em sembla que em toca, em toca tant, a mi. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs jo per començar uh, començo amb una cúmbia que, que em va descobrir la, la, la Lola, que la tenim avui per aquí. És la René Ghost, que és una noia uh, mig mexicana, mig d'Arizona, i el tema en qüestió, que és un tema que s'ha fet molt, molt viral al YouTube i així, es diu la cúmbia feminazi, uh, un tema bastant interessant, molt, molt catxondo, també jo crec que va molt, molt acorde amb el moment que estem vivint, amb tot això de les xarxes, del Twitter, d'agressors músics i tal i qual, que si voleu podem parlar o si no, no. El més calent és a, és a la I això, seguim amb una miqueta de cúmbia. Mm-hmm. con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de Y dime según tú dónde estás. Excel·lent la proposta del Manolaco, com sempre, aquesta cúmbia feminazi que l'havia re recomanat la, la Bea. Ben bona, ben bona. Sí, me l'havia recomanat la Lola, però a la, a la Bea també li, li agrada molt. <laughs> però, bueno, a més, eh, comentàvem que ja havia sonat fa, fa precisament 10 sí. programes, el 262, sí. però bueno, jo crec que anava, anava bé que sonés avui. I tant que sí. Molt bé, doncs si us sembla continuem amb aquesta entrevista al Gonzalo de Veus de Barberà. Vinga, va, ara em toca a mi la bateria de preguntes. Eh, la primera és, quina, quina periodicitat tindrà Veus de Barberà? Veus Barberà. Doncs el, el seu mitjà digital, la idea és que s'actualitzi permanentment. La nostra intenció és que hi hagi almenys un contingut nou cada dia i a poder ser un, un parell, no? almenys no? una part més d'opinió i una part més d'informació, cada dia una cosa nova. També és veritat que en els debats que hem tingut i que sabem que és un objectiu ambiciós, no volem renunciar a la qualitat per la quantitat, no? I el que sí que no farem, que és el que potser fan altres mitjans que no ens sentim representats, és com fusilar notes de premsa, no? Agafar una notícia, fer un cortapega i prou, no? Que sí que el, almenys el compromís que volem és que tot el que es publiqui tingui doncs, una feina, un carinyo, unes hores dedicades d'una persona a l'altra banda de la pantalla. Però l'objectiu és, com a mínim un, i a poder ser un parell de continguts nous cada dia. Llavors, la següent pregunta era amb quines seccions comptarà, però més o menys també ja ho has dit, no? que una mica actualitat o una mica Sí, opinió. o sigui, la idea és que hi hagin com quatre grans seccions, una d'informació que serà la principal, que hi haurà doncs, des de reportatges més a fons, entrevistes, temes així, seccions més fixes de gent que col·labori, una altra part d'opinió que hi haurà des de col·laboradores estables que faran com regularment un cop al mes una columna d'opinió a gent que un dia s'aixequi amb moltes ganes de compartir la seva opinió, doncs ho podrà fer aquí Després, una part multimèdia que al, al ser un format web doncs sí que li volem donar bastanta xitxa al tema vídeo, fotogaleries, a mig termini plantegem també format ràdio i de més. I després també una quarta secció que ha nascut una mica així de veure les necessitats de la gent que li hem dit el guirigall, que és com gent així com amb necessitats més autoexpressives, gent potser o que fa poesia, o gent que vol parlar de temes que van més enllà de l'actualitat la, de o del que és la realitat de Barberà, però que tenia ganes doncs, de compartir les seves reflexions, els seus pensaments, i doncs hem creat aquesta secció també. El gricall, eh? Que bona. <laughs> Molt interessant. I, I a part en digital, teniu intenció de, de fer alguna edició en paper o en el futur? O... Doncs de moment la idea és que no, tot i que és una pregunta que ens fan sovint i que segur pot, o sigui, com totes les decisions, doncs hi haurà assemblees en les que les tornarem a, a parlar i potser sí que acaben fent-ho, sí que no, evidentment el tema d'apostar de moment pel digital té a veure també amb els recursos econòmics i la inversió de diners i d'energies que, que fa falta i sabem que renunciant al paper renunciem a algunes coses, a arribar a potser a alguna gent o a la credibilitat que et pot donar alguna gent i sí que ens ho, segurament ens ho tornarem a plantejar, potser no amb una regularitat molt sovint, però de tant en tant fer algun especial que sigui en paper. Tot i això, de moment, la idea és concentrar-nos sobretot en el que tenim ara entre mans, que és la web i doncs, que surti el millor possible. Molt bé, eh? molt interessant tot plegat. I bueno, ja, pues doncs, ja, ja està la secció de preguntes i ara em toca a mi presentar la, el meu primer tema de la tarda. Us porto les agazapades, o sigui, el, a la portada o el, a segons on ho mires fica agazapades només i segons on ho mires fica agazapades en la maleza. Vaja, que no homònim, no però, però s'hi sembla. <laughs> no sé, és que realment he buscat una mica d'info i he trobat molt poca cosa. No sé ni d'on són, intueixo que són de Madrid perquè he mirat els últims concerts que han fet i, o que tenen previstos i la majoria són a Madrid. No ho has trobat perquè, perquè estan agazapades, tio. Tutons. <laughs> <laughs> El... És complicat així. L'acudit del dia, sens dubte, sens dubte. I, I res, aquestes agazapades us presento un, un temilla que es diu No somos tan perfect, perfectos o perfectes, perquè és amb una X, i ja veureu, són les cantautores que ho fan de puta mare i després ho, ho comentem si cas. Enxufa! Y si tengo que inventar un mundo nuevo si debemos partir de las ruinas de lo que creamos. Si te marchas de mi lado, dejaré la puerta abierta por si quieres regresar, por si un día te das cuenta, porque fuimos lo más grande, aunque hoy la crítica nos pueda. Aprendimos a querernos sin pisar lo que una era, revisarnos bien por dentro y a crecer sin renunciar. Vimos cómo con construyeron nuestras formas de pensar, nos decidimos darle fuego para crecer sin represión, construyendo nuestros sueños, mantuvimos la ilusión, caminamos por el mundo, visitamos mil lugares, preferimos la asamblea, no éramos gente de bares, y hoy vemos que, que, que, que no todo creímos ser. No somos tan perfectos, hoy descubrimos que también dañamos algo y que repararlo será duro y raro. Y si el cuerpo fue mi débil porque siempre fui cabeza, sé que lo conquistaré, venceremos la pereza. Si la emoción es el tuyo, deseo tanto acompañarte. La presión hoy es pasado, hoy te quiero con orgullo. Levantamos dos tejados, dimos power a la vida, decidimos quiénes somos y quiénes queremos ser. Luchamos en colectivo también en lo personal. Caminamos con las niñas, rompiendo con la moral. Me empeño en formar familia, hoy veo que siempre la tuve. Y aunque se rompió mil veces, siempre habrá lo que nos une. Si se rompe nuestra historia, guardaré nuestras cenizas. soplaré con todas mis fuerzas para que vuelen en sonrisas. Y hoy vemos que como creímos ser. No somos tan perfectos, hoy descubrimos que también dañamos algo y que repararlo será duro y raro. Nadie dijo que el camino fuera fácil, que al crecer duelen los huesos, también duele el sentimiento.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 Molt bé, Riqui, ben tranquil·leta, però ben guapa. Música combativa, lletres punyents, espectacular, com sempre. Com ha de ser, com ha de ser. Molt bonica, eh, realment. Sí. Una veu molt fina, molt, molt, molt tractada, superbé, tio. Molt guai. Bueno, doncs si us sembla, continuem amb una miqueta de, de, l'entrevista d'en Gonzalo, de Veus de Barberà. Eh, jo faré un parell de preguntes ràpides, que les tinc ahir en, en bateria. La primera és quina presència tindrà a nivell de xarxes socials Veus de Barberà? Doncs sí que és un tema al que li hem prestat prestat una mica d'atenció perquè no, avui en dia fa falta i sí que si la gent ens busca ens pot trobar sigui a l'Instagram, que ara parlàvem, no? que potser no és la millor xarxa per difondre un projecte com, com aquest, perquè no? no és tan visual, és més potser escrit, però és on hi ha molta gent, sobretot gent sí. jove, no? És on, on es troba ara. Ho està patant. Sí, estem això també a Facebook, a Twitter ens poden trobar, hi ha un canal de Telegram, bueno, hem fet així fuego a discreció. Tenim que... de tot, <laughs> clar que sí, com ha de ser. Molt bé, i una altra pregunta ràpida és com s'organitza, que abans ja una mica ens has avançat que teniu un funcionament assembleari, però com s'organitza i com es gestiona Veus de Barberà? Doncs això, o sigui, som una, una associació, com també, no?, per tots els temes jurídics i, i de més, i bàsicament s'organitza ja com una doble estructura, diguem, la diguem més associativa, o que seria l'esquelet, on tot el que té a veure amb el funcionament sigui de tenir cura de la web, del tema de la publicitat, les subscripcions, que ara comento una mica també aquesta aquesta figura i no, tema comunicació i de més i després hi ha, que aquí hi ha com també grups de treball que, que es treballen específicament cadascun dels temes i després hi ha el que és l'estructura editorial que té a veure doncs, amb els continguts i doncs que es fan trobades amb tota la gent que sigui redactora doncs, per no escollir els temes que volem treballar i de més. I se, o eh, sigui, hi ha, hi ha com una mena de, de norma d'estil, per dir-ho d'alguna manera? La gent que escrigui d'una forma determinada o no? Sí, és un dels temes que, que també anirem treballant. Vam fer fa un mes o així una formació que ens va ajudar molt no? per aprendre doncs, quatre conceptes bàsics de periodisme, tant a nivell de com fer una investigació, aconseguir informació, com després posar-ho per escrit, fer el redactat i hem fet un llibre d'estil. Amb aquesta idea, no? que dins de l'estil personal de cada persona doncs, que hi hagi com una coherència que reconegui la manera d'expressar-se de, del, del mitjà. I no s'haurien de passar les, les preguntes mai a la persona que vingui, eh? Això, Això és una cosa que... <laughs> Molt bé, merci Gonzalo per estar avui aquí amb, amb nosaltres, aquí al Pim Pam Pum i presentar-nos veus de Barberà. Seguim amb una miqueta de música combativa. Sí? Vale, moltes gràcies a vosaltres. Mira, us porto el Ska Beat City, que és una banda d'esca de Buenos Aires, a l'Argentina. Eh, porto un temazo, ja veureu. A més, és un tema que no, que no el fan sols, ho fan amb, amb Los Hamptons, que és una banda de rock state també de, des de Buenos Aires. És un tema que s'anomena Dembele Full, per moltes ja, ja deu, deu sonar, Dembele Full, Bad Boy Hungry, que és una versionaca de Bob Marley coincidint amb el 37è aniversari de la mort de l'estrella del Rigui, ells amb la panxa ben plena i nosaltres passant gana, des del seu LP Supernova del 2017. Molt bé, doncs seguim aquí en directe des, des dels estudis de Trama, Quin la ràdio lliure de Sabadell. <laughs> Quin sí. flow, Isma, tio. Bueno, aquesta gent saben el que es fan, eh? Aquesta, aquesta banda als Scavit City amb els, eh, amb els Hamptons, que la veritat és que des de Buenos Aires li, li foten, foten una versionaca del Denver Full espectacular. Quina qualitat portem avui, eh? Sí, sí, sí. Ostres, tu. Bueno, hem, hem tingut una setmaneta i entremig i sempre sempre s'agraeix perquè tu pots pensar una miqueta més i buscar més info, etc etc. Seguim en aquesta edició del 172 del Pim Pam Pum, seguim amb la bateria de preguntes que li estem fent avui al Gonzalo des de Veus Barberà. Sí, seguiré jo fent algunes preguntetes més, ja les últimes, per anar acabant. I a veure, uh, una mica, què pot fer la gent perquè, que ens escolta per Veus de Barberà, en si, pel projecte? per Veus Barberà? Per Veus Barberà, ho sento, sí. <laughs> bueno... és, és difícil de vegades no dir Veus de Barberà. Sí. <laughs> ja ens acostumarem, ja. Doncs, o sigui, ara mateix, en aquest moment, tenim un Verkami obert, una plataforma de microfinançament perquè la gent pugui fer aportacions per fer possible aquest projecte i la idea d'aquest Verkami sobretot és que la gent es pugui subscriure. Una de les potes de finançament que tenim al cap per, per aquest projecte és el, la figura de la subscripció que doncs, està bastant en boga, no? O sigui que ja van molts mitjans, sobretot els que s'han creat més recentment, apostant per aquesta figura i és aquesta idea de que la gent que llegeix el mitjà es corresponsabilitzi i doncs, si vol tenir una informació de qualitat que no depengui de no, d'altres poders econòmics o el que sigui, doncs també ha de posar una mica per la seva part i en aquest cas doncs, els hi proposem fer aquesta, aquesta figura de subscripció que paguin una, una quantitat anual per fer possible el mitjà i també doncs, a canvi sí que tenen alguns avantatges, descomptes, activitats i de més, però sobretot això, no? aquesta idea de que doncs, cadascuna posem el, el que podem de la nostra part i que com a lectora o persona que consumeix aquest mitjà doncs, si et pots comprometre a la mesura de les teves possibilitats i, i fer aquest pas de fer-te subscriptora, doncs ajudarà a que aquest camí que comencem tot just ara pugui ser més llarg. Però la idea és més, o sigui, com tenir recompenses per ser subscriptor o per reconèixer més la labor dels professionals o que sereu professionals, en el fons, de, doncs, de, del medi. Sí, o sigui, la idea, o sigui, un cop s'acabi el Verkam i la gent es podrà fer subscriptora, sobretot s'entén més com un compromís polític de crec aquest projecte i vaig a fer una aportació perquè, perquè sigui possible, però sí que tindran doncs això, alguns avantatges, el que hem dit, no? descomptes en comerços, activitats, podran publicar en un, un espai concret de la web, i sí que durant el, aquesta campanya de Verkami, per fer-ho més, més atractiu, sí que hi ha doncs, alguns extras més enllà de la subscripció, com la típica bossa de tela que no pot faltar cap per Verkami, si llegeixes les condicions d'ús <laughs> allà hi apareix lo pone ahí. bossa de tela i després també doncs, hem comptat amb la complicitat d'alguns col·lectius comerços locals i demés doncs, que també doncs, pots aconseguir doncs, unes sabatilles d'estar per casa o diferents ah, molt coses. Molt bé, molt bé. I fins quan es pot col·laborar? Vull dir, quin és el termini? Doncs el, ara t'ho dic de memòria, però és, no sé si l'1 o el 2 de juny, a començaments de juny. Queden un parell de setmanes de Verkami, que acabarà just abans del 5 de juny, que és el dia que fem l'acte de presentació i coincidint amb l'acte doncs ja posarem en marxa la web, ja començarem a funcionar. I a quan està? <laughs> Estem al 89%, molt a... Ah, no, bueno, bueno. Molt bé, molt eh, bé. Bueno, bueno, bueno. Uh! <laughs> Molt bé, doncs animem tothom a que almenys faci una ullada, com a mínim, i si volen participar, doncs encara millor, no? I tant, i, i tant. Si és per les sandàlies, doncs que sigui per les sandàlies, però com a mínim aporti <laughs> I pel projecte al final, sobretot. Oh, tant, <laughs> clar, clar, clar que tant. sí. Doncs moltíssimes gràcies, Gonzalo, per haver vingut i representat no, la presentació del projecte, has dit, perdona, quin dia seria? El sí. 5 de juny. Tenia un cartell bastant xulo que ha sortit Sí, el 5 de juny a l'Auditori Maria Feliu d'aquí de, de, de Barberà del Vallès doncs farem l'acte de presentació que hem volgut fer una cosa així una mica, no? ja que era un moment especial per nosaltres, els moments especials ens agrada compartir-los i convidem a tothom que vulgui a venir i hem convidat a diferents persones que per nosaltres són referents o ens han inspirat a part de parlar la Noe, la Laura i el Josep Miquel en nom de, de per presentar més el projecte de Veus de Barberà, doncs vindrà el Jordi del Cugatenc, que és un mitjà local de Sant Cugat, també amb un format cooperatiu i transformador, que, que em sembla també un referent. Vindrà la Laia Sol de Vila del Crític, un mitjà que a nivell no? més supramunicipal, més macro, però també és com un referent del periodisme de qualitat per molta gent. Vindrà també, també el David, que és una de les persones del col·lectiu Som Atents, que van venir a fer-nos la, la formació de periodisme i també profe de periodisme a l'Autònoma, que sap molt. I també comptarem amb el Héctor Meza, que és un profe de guitarra de Barberà bastant mític, que farà una intervenció musical. I ho presentarà la Laia Pineda, que és una clown i actriu de Barberà, que també tindrem el plaer de comptar amb ella. Molt bé, doncs recordeu el dimarts 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Feliu, carrer Namas i Valls, 35 de Barberà del Vallès. I tant, veus a Barberà, veus Miracent. <laughs> molt guapo, molt guapo. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, Gonzalo, per presentar-nos aquest tros de projecte que teniu entre mans, la gent de Barberà, per donar a conèixer veus de Barberà i i que, perdó, veus Barberà i... Fins i tot ho ha dit ell, eh? Hi ha hagut un moment que ho ha dit ell. Sí, eh? Sí, sí. Aquí s'ha equivocat ja. Patxi. <laughs> doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos aquí. Sempre és un plaer estar al Pim Pam Pum a tan bona, tan bona companyia i quan ens liem així a mig termini amb el tema de la ràdio segur que us demanarem consell i ajuda. I tant. Servim per poques coses, però una de les, per les poques coses que servim és per donar a conèixer projectes tan guapos com el que avui ens has portat tu. Molt bé, doncs us sembla bé si seguim una mica posant cançonetes, posant música combativa. Uh, seguiré jo, si us sembla bé. doncs fali. començo la segona ronda i anirem amb el Cebolla, que és un noi <laughs> de Madrid, de fet, que l'he descobert avui, així que sé molt poca cosa, i pel que he vist només té 7 o 8 vídeos que en són. Segurament farà més concerts ell per allà, uh, és cantautor també, i, i deu anar fent, el que passa és que he penjat només hi ha això. I us porto una cançó que és amb un directe, amb una jam, que organitzada per la llibreria Nakama, i aquest cantautor, bueno, he vist que fa versions de Los Solidarios o Papá Cuéntame otra vez, és de caràcter anarquista, el que va explicant, i he vist que alhora també fa una cançó que fa rap, així que pel que sembla mescla gèneres. I bé, ho feia prou bé, així que si us sembla bé escoltarem la cançó, que és molt directe el nom i és A la mierda del capital. Som-hi! Claro que sí, claro que sí. claro que sí. Y bueno, ahora, si se me olvida la letra, pues como son cuatro acordes, así que tengo que mirar la guitarra, pues voy a seguir y voy a intentar retomar. Solo busco ir tu voz ya acompase esta canción como el viento en el tifón, mi sangre de percusión. Me rebusco entre tu hedor cuando rasgo el corazón y amenaza mi pulmón vuestra puta polución. No es que busque algo común, no es que sea alguien normal, pero canto para todas a la mierda el capital, a la mierda el capital la mierda el capital, a la mierda el capital la mierda el capital. Llevo el viento a mi favor para poder desmentir vuestra falsa realidad, vuestra absurda situación. No es que defienda utopías, ni que engañe a la razón, vuestro pan de cada día, el puto televisor. No pretendo ser un guía, y ahora navego a vapor, os atontan con el ocio, os atontan con no es por ser poco cordial, ni tampoco artificial, pero esa carne que comes toda maltrato animal. A la mierda el capital. A la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital. No es que en naufragar, pero esta puta ciudad amenaza mi destino, de mi instinto animal en alto para todas, para quien quiera escuchar, pues si existe la abundancia, ¿para que la propiedad? Yo no busco construir, primero hay que derrumbar, pero lanzo las ideas, alguien ya las cogerá. Me planteo que es morir pero todo se verá, pues el dinero no vence a la muerte natural. A la mierda el capital, más fuerte. A la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital. Este es momento que bueno, me faltan instrumentos, pero bueno. Palma, palma, venga. Para, para, para, para, para, para, para, para, para. que piensen naufragar. Pero esta puta ciudad amenaza mi destino, Soy de mi instinto animal. Hablo en alto para todas, para quien quiera escuchar, pues si existe la abundancia, para que la propiedad, a la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital. Ah. Ben bona, ben bona, ben bona, Pau, déu nhi Ha quedat clar, eh? A la mira del capital, ja està, mira. Es, es, podia, es podia cridar una mica més, però més que no ah, podia quedar. <laughs> Molt bé. Ben bona aquesta edició 272 amb l'entrevista que li hem fet al Gonzalo de Veus Barberà i, i la bona música combativa que ens caracteritza. Ara és el torn del mestre Manolaco que, que començarà a tirar temes dels seus que ja, ja sabeu que de vegades ens hem d'espavilar de, ens hem de, una miqueta cada vegada que, que tira un tema perquè fa pujar el pa. Bueno. <laughs> o no. O no, no, no sé. Eh, sí, sí. sí Mira, us sí. porto les, les pupiles, aquesta banda de rap del País Valencià. Uh, us porto un tema que van... No sé fa quants dies va sortir, sí, és el tema es diu V baixa, V, uh, V no, de vagina. Que no com, de vendetta. És que no de vendetta. Uh, és una cançó que està inspirada en els monòlegs de la, de la vagina de la, de la Eve Ensler Y bueno, que es un humanacha pues a la, a la vagina y, ahí van, pupilas. Temazo. Entre este escons, les nostres cases, carícies, queixes, desitjos i frases. Epicentre latente, el tenim oblidat, la figa protagonista la posem en un altar. V de vagina, V de victòria, V de venganza teñida de sangre roja, atentas, las vulvas toman el control, los labios vaginales requieren acción maltractar. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor, manrots d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor, manrots d'amor i guerra, My pussy, my rules, mi coño, mis normas. El monte de Venus a gritos te informa que quiere mambo. Reclamo mis manos, amiga. Las mujeres nos masturbamos. De mega, de mega, respira, y alena, Mira cómo es mulla, mira cómo es desenfrena. es en la cova peleología, peleología, son ben reboots. en romería. Coños de mil formas, coños de mil texturas. Todos son salvajes y desatan mi locura. Mis labios vaginales han salido a pasear. No los tengo guardaditos, no me voy a avergonzar. Que Convertim-nos en conill, rendim-nos honors, mengem figues, les quatre estacions, arribem al clímax, és sent l'emoció, es mulla la zona de la inundació. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor, manrots d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor, manrots d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i La volen neta, la volen depilada, la volen jove i poquet visitada. La volen perfecteta, la volen ocupar, la volen, la volen, la volen maltractar. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor. roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor. roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. V de vagina. De unido, les pupil·les com hi van, eh? espectacular, espectacular el tema de, del Manolaco. Com se les gasten per allà baix, eh? Sí, feia dies que aquest havia sortit, sí, igual no s'havia sí, sí. coincidit així de, de programes, jo la tenia guardada, a més a la, a la directa va sortir un, una ressenya del tema també, així, i sí, la veritat és que s'havia de posar. És una banda que estan, que estan partint-la allà on van, ho estan petant molt fort i, i bueno, cada vegada que venen aquí també venen el mateix, que és aliar-la. Aliar-la part de com, com el mestre Tecles, que em sembla que també, que també la liarà. Que, no? que fora de micro estàvem parlant de, de música i la veritat és que és, és increïble, eh, tio. <laughs> és increïble. Ens, dues ens cançons de dos grups i les dues cançons... Igual. Us heu trepitjat aquesta, també? No, no, la que, okay. o sigui, la que ara tiraré, l'Isma la, la tenia guardada per... que no, no li ha entrat en aquest programa, però la tenia però per, guardada per més endavant. Bueno. I la següent que porto, que portaré... També. També. <laughs> <laughs> també. Bueno, aquesta, la primera, són els Sartaco K, oh, Sartaco oh, aquesta jo la tenia guardada. Ah, També, eh? Ah, home, trepitjada sí, múltiple. Sí, sí. <laughs> Ens sí, estaven sí. rifant el Sartaco K des de fa de temps, sí, que venen sí. d'Euskal Herria, no? Sí. Pues mireu que la culpa no és meva, perquè eh, aquest cap de setmana va, va venir a, a casa el Víctor, que havia vingut aquí a, a col·laborar algun programa, uh mhm. -huh. i vam estar pues, allò i ficant musiqueta i me, me va ensenyar algunes bandes i, i justament són aquestes. <laughs> Víctor, cabron! <laughs> des, de, des de Tafalla? Des de Tafalla, a Navarra. El tema que us porto es diu Lista Negra, és extret del 2014, el, el disc El Telisma... Com Odol Berria. Odol Berria. Sí. Eh, la meva memòria ara mateix és incapaç de, de retenir això, fa, com que no ho tinc apuntat. Fan Street Ska i és una banda que la veritat és que fan molta patxoca, li foten canya i, i molt bon ska. I força escar, perquè aquest tema més que és força escaquejat. Sí. I a veure què us sembla. Xitxa de la bona. yo, yo, yo, Tremenda. Vaya escaquejada, eh, que t'has fotut. <laughs> Ai, ai, el Víctor, que que també trobem una música, a veure si algun dia es passa per aquí un altre cop. La lista negra, eh? Molt bé, molt bé. Fora de micro parlaven de, de les hòsties que li van caure a la Guàrdia Civil fa poc a la línia de la Concepció, que ara el, el malparit aquest del, del que està al, al càrrec va dir que, que no, que això no era que això no era terrorisme, que això era vandalisme. Vandalisme. Sí, sí, al final el terrorisme depèn de si vius a Euskal Herria o a Catalunya o si no hi vius, no? Perquè si, si 40 persones li foten d'hòsties a la Guàrdia Civil és vandalisme, però si quatre xavals li foten d'hòsties a dos tontolaves resulta que és terrorisme. És una bueno, mica la carta. La... Més que de, de, la Fiscalia espanyola. d'Euskal Herria o de Catalunya, jo diria, depèn de com li pica el, el jutge, perquè al final els casos Pandora, Pinyata, etc etc també venien de, de Madrid, no? I, i també en teoria era terrorisme i al final va quedar en res. Vull dir que sí, que ara mateix estem en un moment que això és així, però, però bueno, jo el que criticaria és el sistema judicial, a la policia, a, a l'Estat, a, a la Constitució... Sí. Però si ve d'Euskal Herria, terrorisme. Sí, segurament. És veritat. I d'esca a eh? I tiro perquè me eh, toca, eh, no? M'ho he deixat ah. bé, em sembla. Sí, eh? has deixat ahir en safata. Són els Escapa Ràpid, aquesta uh. mítica banda d'esca punk valenciana que després d'haver tancat el seu cicle fa anys i haver-se acomiadat dels escenaris en multitudinaris shows, decideixen reunir-se de nou per eh, retobar se amb el públic que durant aquests anys ha estat esperant el seu retorn. A més, han tornat amb un recopilatori sota el braç dels seus millors temes. És un temazo que s'extreu del Revolta del 2018 i que tots i totes coneixeu segurament. Es diu Chechenia. Thank you. Feu-li una bona escoltada aquest Revolta que va sortir el 2018, que, que fa molt, molt bona pinta. Che Che che, chena, és un tema zarrangano, també ja hi tenen els, els mítics Scan el Vito, Donald la Canya, i segur que farà les delícies de la gent que ja tenim una edat i que, i que anàvem als concerts d'Escapa Ràpid. Vaya tela, això és gravat ara, eh? Sí, sí, sí, això és nou. Això, sona, és, nou, això és nou de trinca. Sona fino, fino, sí, com sonava abans, sí. eh? A més, a més van, van estar de gira per Mèxic, que van, van tenir allà aventures i desventures, pobres, i la veritat és que molt, molt contents de que tornin a, de que tornin a estar a l'escena els Escapa Ràpid. Van fer una presentació a l'EFNAC de València amb, bueno, amb signatures i coses així i, i moltes ganes de que vinguin per aquí, per terres catalanes, a, poder-los anar a gaudir un altre cop. Olé. Oh, I tant, sí, sí. Molt bé, va, començo... Ah, celebro que us hagi agradat. Sí, home, la veritat és que Escapa Ràpid sempre és un plaer eh, poder-los escoltar i sonen de meravella. Aquesta masterització nova és genial. I tant que sí. Doncs... Més perdona. música combativa, més edició 272, seguim aquí al Pim Pam Pum, des de Radio Trama. Sí, doncs seguirem i si us sembla bé ja comencem la tercera ronda i ja tiraré una mica de rock. Uh, Surten les guitarretes, no? Sí, sí, sí. Eh. I tiro perquè me toco. I començarem amb... <laughs> Què te toques, tu? <laughs> Què te toques? Millor no ho dic. Um, doncs un grup que es diu Shock, amb diaresi a la O, S-H-O-C-K, i són de Bilbao, que es van fundar el 2015 i bé, de fet no els conec massa, però van parlant d'injustícies socials i són molt pro defensa dels animals, pel que he anat veient, escoltant. I els he tret d'un un programa de ràdio que es diu Roca Todo Trapo, que els hi feien una entrevista i he estat escoltant i la veritat és que molt interessant el tema. I han tret un LP i aleshores doncs, aquesta és una de les cançons que tenen a l'LP i es diu No funciona. Que sigue la tradició local de sentir un desprez Come on. We said hi tornem. ja han començat les guitarretes, per lo que veig. Eh? Sí, han sortit escopatejades, déu nhi Com es diu que es deia la banda? Uh, es diuen... Scott. Scott. Scott. Ara m'has... Perdó. Una mica, eh? Soc, soc de Bilbao, eh? Déu-n'hi-do, déu nhi déu com sí, Sí, sí. Bona és... música combativa, bones veus. Interessant, a veure com evolucionen, perquè acaben de treure això, estan començant i tot, però ja tenen experiència darrere i a veure... No sé, jo crec que van fent concerts, vindran per Lleida, al juliol, em sembla. Sí, ole. Així que algun concert per aquí faran, que si els volem veure, pues, es pot també. Molt bé. Molt bé. I el Manolo amb què, amb què contestarà aquesta, aquest, aquest primera, aquesta primera guitarreta? Amb un llibre, no? Sí, doncs avui no ha vingut l'Eric, però jo trobo que és una, una secció prou important com, com perquè sigui encara que ell no, no vingui, que és la secció de llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas, le burro, le bueno, doncs, doncs uh, això, avui no està l'Eric, però jo trobava important portar-vos un, un llibre també. El llibre que es porto és un que tinc des de fa molts poquets dies, que el vaig pillar a la fira literal. Uh, Com es anar? diu... Mm, bé, eh, si vols després fora de micro parlem. <laughs> bé, bé. Uh, el llibre que us porto es diu Cinco mujeres contra el zar. Eh, són, bueno, són com biografies i autobiografies de, de cinc dones de l'últim quart, de sec, del, de l'últim quart del segle XIX. Són la, la Vera Figner, la Vera Sulic, la Praskovia Ivanovskaya, la Olga Lubatovic i la Elisabeta Kovalskaya. Feia dies que no venies amb els teus noms, amb els teus noms estranys. Gràcies. Impronunciables. Bueno, és que bueno, des de fa un, un temps eh, bueno, una lectura que m'interessa prou és el, tot el tema nihilista d'aquella època eh, pre-revolució russa, eh, i en concret les dones en, eh, en, en aquell moment històric revolucionari van tenir un paper molt i molt important. No? Llavors, eh, el llibre aquest trobo que és molt interessant perquè bueno, hi ha com hi ha altres eh, llibres que parlen sobretot de la Vera Figner i de la, Or i de, i de la Olga eh, Liubatovich, eh, però les altres no són tan conegudes. Eh, bueno, totes elles van participar una mica del, del moviment revolucionari, d'això, de, de, com deia, de, de finals del segle XIX, Eh, moltes d'elles van, van participar de, de Cemnia i, i, i, i Bolia, que era una, una organització que es deia Terra, Tierra i, i Libertat, que treballaven en el moviment dels Naromnikis, que Naromnikis és com el, el poble, diguem, i van fer tot un procés de que, bueno, influenciat per, per Bakunin i, i Stirner, de que la gent, totes elles eh, eren, bueno, eh, venien de famílies benestants i llavors una mica la idea era renunciar a tota aquesta riquesa que tenien familiar i, i anar al poble, anar al, a la, bueno, pues a la, a los, al proletari. A, sí, a, con los campesinos i així, i llavors pues, a, a partir d'allà pues, eh, fer propaganda socialista i tal i qual. No? Després això va derivar en què van començar a tenir penya simplement per fet de fer propaganda i llavors van dir bueno, si per fer propaganda simplement eh, ens foten 5, 6, 7, 8 anys al talego, pues anem a fer terrorisme. I llavors, a partir d'aquí va haver-hi una sessió de, de Sèmnia i Bolia i es va convertir en, en Narodnaya Bolia, que va ser l'organització terrorista que es deia, o sigui, que vol dir eh, la voluntat del poble, que bàsicament l'objectiu que tenien era carregar-se el, el zar, que ho van aconseguir el 1881, Uh, Vera Figner, una d'elles, és la que va tirar la bomba que es va carregar el, el zar i a partir d'aquí va venir tota una sèrie de, de repressions en què la Vera Figner va acabar a la, a la fortalesa de, de Pedro i Pablo durant moltíssims anys amb molta gent de, de, de Narondalla Volia tot això ho podeu trobar també en un altre llibre que es diu Rússia en les tinieblas, que és de l'editorial Antipersona, molt interessant, que explica tota aquesta, bueno, tota aquesta època de, i transició d'aquestes dues um, organitzacions. Us volia llegir també la part de bueno, la, la contraportada del, del llibre que diu Em, El ayudante nos condujo a la habitación contigua. En este preciso instante, Trepov entraba por otra puerta con toda una comitiva de militares y todos, y todos ellos se encaminaron hacia mí. ¿En qué desea? me preguntó. Un certificado de conducta. Anotó algo con un lápiz y se volvió hacia mi vecino. El revólver estaba en mi mano. Apreté el gatillo. Se me paralizó el corazón durante un instante. Apreté otra vez. Un disparo. Gritos. Ahora comenzarán a golpearme. Esto era lo que seguía en la secuencia de acontecimientos en la que había pensado tantas veces, pero en lugar de eso se produjo una pausa. Arrojé el revólver al suelo. Esto también había sido decidido de antemano. De otro modo, en el forcejeo podría dispararse solo. Permanecí en pie y esperé. La asesina quedó aturdida, escribieron luego los periódicos. También voy voy allí con bueno, un otro text que hay aquí que digo «Los cinco documentos autobiográficos aquí reunidos, aunque todavía fragmentarios, son tesoros que nos permiten una íntima visión de las vidas y las almas de una especie extraordinaria de mujeres. Un grupo aparte que vivió y actuó en uno de los momentos más asombrosos de la historia. Leer estos relatos es sumergirse en un mundo de intriga y peligro, de sufrimiento y sacrificio personal, de coraje y entrega. Cada una de las cinco es diferente y sin embargo sus vidas forman una historia. Son hebras singulares de un solo cordón, el que lleva a la propagación de las chispas de la revolución en Rusia, el que condujo hacia ese acto que algunas consideran a la vez una culminación y un nuevo comienzo, la ejecución del zar Alejandro II. y eso como os decía, que aquest es es de la editorial Única, es de Cinco mujeres contra el zar, y para mi es bastant esencial para comprendre després què va ser la, la Revolució Russa o com va arribar, no? això tot va ser el caldo de, de cultiu d'aquesta revolució que, que va canviar molt de, molt de, de rumbo perquè, bueno, o sigui, això no era el que pensaven elles, no era tant la revolució comunista de, de Lenin, de, de Trotsky, després de Stalin, sinó que era, bueno, hi havia unes altres idees basades pues, això en Stirner, en Bakunin, després a eh, Kropotkin, i bueno, una, uns relats molt recomanables, eh, que això de Cinco mujeres contra el zar, de direcció única. Molt interessant, molt interessant la proposta literària que portes avui, Manolo i molt, i molt ben portada. L'Eric segur que deu estar a casa aplaudint. Sí, jo Segur crec que, que sí. sí. Això per tu, Eric, ja que, no, ja que no has pogut venir. I us porto un grup, ara així com per acompanyar la, la, el llibre aquest, que es diu Ruscalla, que com, grans, com, com grans. que comença en rus, pues he pensat, <laughs> bueno... li entra, li entra. Bé. Eso, <laughs> sí, eso sí que pega. Sí. No són de Rússia, són de, són de Viena. Però rus però comença en rus. Uh, és una banda d'esca, punk i gypsy i el tema en qüestió que porto es diu El Pueblo Unido, que ja veureu que no canten ni en russo ni en, ni en vienès o, o <laughs> alemany, no sé què parlen allà. I, i això, espero que la disfruteu. Enxufa-la! Enxufa-la! con la bandera en mi mano. La bandera roja con el símbolo de paz. Por un cielo despejado, libre de misiles. Canto por la vida, canto por la amistad. la, la, la, la, la, la, la. con la voz de hijos, padres y hermanos. Y aunque nos repriman, no nos vamos Mix e B Freestyle anem. Bé, bé, bé. És una trampa mortal, perquè ara, si, ara tornarà. Ara tornarà. Sí, eh? ah, era, ah, era la eh? típica trampa que s'acabe però... O sigui, que no s'acabe però sí que s'acaba. Mm. Bueno, això, no? Pues, eh, se m'ha oblidat dir-vos, també amb l'emoció de, uh, de, de parlar del llibre i la cançó i tal, que podeu aconseguir aquest llibre, sempre com, com diu l'Eric, també a les, a les nostres llibreries de, de confiança. De confiança. Eh, segurament no al, a la Casa del Libro, ni, ni a del llibre, ni a l'FNAC, ni, a, ni a la Central, ni a aquestes. I suposo que si el voleu aconseguir també, així faig un spoiler, la setmana que ve eh, que em sembla que és 26, 27, 28, i a la mostra del llibre anarquista de Barcelona, la, la tretzena edició, que es durà a terme a la Cinètica. Hi haurà, hi haurà parades d'editorials i de distris durant tot el cap de setmana. Hi ha per un munt d'activitats, de, de presentació de llibres, d'actuacions, de teatre, etc que esteu tots i totes convidades a, a passar per allà. Molt bé, clar que sí. Ben bona, ben bona aquest Pueblo Unido, després del tros de llibre que ens ha, que ens ha recomanat avui el Manolo. Més música combativa en aquesta edició 272 del Pim Pam Pum, quan estem aquí en directe al, als estudis de Radio Trama. Molt contentes de que ens escolteu. Segueix el torn del Ricky. Què dius, bonic? Què ens portes? Per començar, mm, proveu si funciona el directe, perquè crec que Ui. torna a funcionar. Pues I pues mira, l'Eric està preguntant. Sí. I la Noé també doncs els hi podeu dir que ho tornin a provar, que potser funciona. I, eh, i això, i el meu tercer tema de la ja podríem dir nit és, són el Rotten 13, que és un altre tema d'aquests que sembla que ha sigut una trepitjada múltiple que hi havia diversa gent que la tenia preparada. Eh, efectivament, dos de dos. Doncs això és el Rotten 13. També no? de Euskal Herria. Tam també. No sé si tens algo més d'info que puguis compartir. Sí, perquè també, que també són del un... mateix poble, eh? són del mateix poble que Sartà Cocà, també són de Tafalla, sí. i, i, bueno, i bueno, és una penya que, que porten un, un tema homònim, si no estic equivocat. Oi Voldorba. Exactament. Oi, Valdorba, Valdorba, Valdorba. Perdó. Són de Tafalla i la Raga i Nafarroa, o sigui que són de diversos jocs, són l'Endica a les veus, l'Irati i el Patxi a les guitarres, el Javi al baix i la Mayura a la bateria. Ho tenies preparat <laughs> realment, eh? Bé, bé, bé. Doncs això, ja també com que vosaltres ja heu començat a fotre una mica més de canyeta, doncs jo no em vull quedar curt. Oi, Valdorba? Tonyina de la bona. Oi, luz, oi, luz, oi, en el luz, nere la me izenen se zedernean Agro los sagro! Manu, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do aquests Rotan 13. Dir-vos que... Oi, oi, oi. Oi, ja, oi, oi. Ja ha començat una mica de tralleta per la meva part. També. Clar que sí. Dir-vos que la, la intro aquella de, de, de, de la persona que cantava no és que era... Sí. Tant... Diria que era o Miquel Urtangarí en un d'aquests segur. Sí, que després ho tallen una mica, però, però sí, sí, era, era una sí, cançó d'algun típic cantautor d'allà d'Euskal Herria. Ben bona, ben bona, Rotten 13, espectacular, espectacular el temazo que t'has tirat i no, i no marxarem de... Ens anem perseguint, eh? Bec? Sí. Molt bé, molt bé. Me les vas deixant ahir, guai, tio, avui. M'encanta anar darrere del mestre tecles. Quina, quina rescat és perquè això... Això, això, això no havia sonat. Això no havia sonat i dius, no pot ser, sí, sí pot ser. No, encara, encara que us sembli... Últimament estrany. portes d'aquestes i estic visualitzant el que vas aportar perquè últimament a mi em sorprèn bastant. Eh? És que, és que, el, el que portes de que no hagi sonat. Aquesta, si no us la coneixeu, pitjor per vosaltres, penya, així de que us ho dic. Són els Piperrac, la mítica banda de, de punk també de, de la Ribera Navarresa. Són el José Chua a la veu i la turuta, el Chicharro al baix, el Rufo a la bateria i el Javicho a la guitarra. És un temazo, abans ens cagàvem amb, amb la Guàrdia Civil i ara continuarem des de l'Art de Rivera de 94, Odio. clàssics bàsics, aquí al Pim Pam Pum, han sonat a, eh, fa una estoneta els Escapa Ràpid, ara sonen els Piperra, qui tiro perquè me toca, de nhi déu nhi com, com estem avui, quin nivellàs, quin nivellàs que portem. Cosa semblant aquest odio a la, a la Guàrdia Civil, ens que acaba amb, amb, amb, amb la Guàrdia Civil. És increïble que no hagués sonat aquesta <laughs> Pim Pam Pum. Doncs, doncs no hi era, no hi era. Sí, realment és molt, paradògic dir-ho, de, de que és un plaer sentir aquesta cançó quan hi ha Guàrdia Civil pel mig, però sí. és un plaer, realment. <laughs> I tant. El nostre odi cap a les forces repressores ja siguin d'aquí o d'allà. Més música combativa en aquesta edició 272. Comencem a, a embalar-nos una miqueta, ara és el torn del Pau. Vinga, quarta volta. Comencem ja cap a la quarta. I bé, ara portaré un grup que em va recomanar la Maria, la meva companya, una cançó que es diu Vibra Cerveza i és d'un grup que es diu Extracto de Lúpulo, que són uh. de Tarragona que van començar el 2003, diria, i van treure un CD el 2009, però encara van fent concerts i coses així, Sí que encara estan actius, pel que he vist. Sí, sí. No, no és una banda que es prodigui molt, però potser a la seva terra sí, però almenys no veig que, no sé, a bandes que les veus en cartells... D'on sí, són? D'on són? són? De, de Tarragona, Tarragona. Tarragona. Tarragona. Sí, sí, sí. Però ha sonat alguna per aquí. Jo els havia portat sí, algun cop. Sí, sí. Jo crec que també. Mm. La Internacional, tenen una versió de la Internacional sí. espectacular, la veritat. Pues, la veritat és que aquesta és potser la que m'agrada més de, de totes les seves i tot, i la veritat és una molt bona cançó. I molt animadeta per fer una mica de, de jaranga aquí. Clar que sí, que pugi el pa! Todo en el uranio empobrecido. Igual será por eso que estamos medio majaras, o igual será culpa de respirar en entre chapas. ¿Cuántos son los extractos? Son cuatro, dice el bizco, y el sordo baile suelta por el culo de la inco. Como dicho puto hace ya unos cuantos años, cuidado que somos los mismos que cuando empezamos. Se nos caga la rata, se ríen las cucarachas, pero como hay goteras, se ahogan las muy perras. Y hasta aquí hemos llegado, todos por la patilla, Si quieres que cantemos, saca 400 birras. espectacular te o por la vena. Tarragona y A Tarragona hi ha molta <laughs> tralla, eh, realment. Hi ha coses molt bones allà. déu nhi Que bestia Pau, tío. Espectacular. Brutal, brutal. Extracto de lúpulo, bebe la cerveza. Sí, sí. Aquí queda apuntada. ven bona, ven bona. Beberás cerveza. Beberás cerveza. Doncs això és el que estem fent una mica d'aquí al pim-pam-pum i, <laughs> i com ens està agradant, la veritat, aquesta edició 272 i com ens ha agradat aquesta cançoneta de, del Sestacto de Lúpulo. Més música combativa de la bona, ara és el Manolo que agafa el relleu, doncs sí, ja no queden tants relleus. No, però bueno, ens està agradant tant que, pu que jo porto als Habitación 101, Habitación sin H, Eh, No. I, I amb B baixa. Ah, no, són, són, aquell, són aquells que van per feina. Són uns que van prou per feina. És una banda de crash hardcore des d'Uruguai, i ja vaig portar Buh. un temilla fa, fa un temps.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 Que bruto que ets, Manolo, tio. Des d'Amèrica Llatina, per mi, la cuna del punt hardcore està allà. O sigui, no ens pensem que està per aquí perquè està allà. Jo ets com una que... mena d'animal, de, de, de no? Tot, o sigui, no ve de mi, ve de Gritando Caos, eh, com us he dit eh. moltes vegades, que és aquesta web <laughs> eh, que l'Eric i jo ja estem traient suc, suc, suc d'allà. Suc del bo. Home, gran, sí. eh, des d'Uruguai. La veritat és que poca cosa sabia d'allà i una sí. passada, sí. Sí, sí, hi ha, hi ha tot arreu. La veritat que és, és prou interessant. La, la moguda és, és tan gran, mm. allò, que, que al final uf, és que hi ha moltíssim, no? El nostre representant a l'Amèrica Llatina, sens dubte, és el Manolo. Sí o no? El corresponsal, sí, l'enviem de tant en tant i ja està. Sí, faig unes I voltes. I s'agafa els temacles. <laughs> Molt bé, doncs més música combativa, ara és el torn del Ricky que tira una altra bala de les seves, ja, que no, que ja no, no una... es queden tantes. Ah, no, perdó, anava a dir que no una cunya, però sí que l'ha tirat, perquè sí, <laughs> sí, sí. Eh, és, la costum, eh? Estic... És que això de quan sona la cunya o quan no sona, de vegades tenim dubtes si la tirem ara... A mi ara si m'ha passat al revés, que a ell se li oblida ficar-la i a mi ara se m'ha oblidat que l'ha ficat. <laughs> és com un... No sé si és un homònim del revés o què és això, però li podíem dir d'alguna manera també, no? És una reoblidada. Sí. Molt bé. Doncs... Bueno, bueno, bueno. Sí, <laughs> sí passem, passem a la música que, que se'ns dona millor. I, i eh, a Uruguai ho fan molt bé, eh? I, i tal i qual, I però més. aquí també. Aquí ah, també. Sí. Què ens portes? Què ens portes? Portes xitxa bona promet, de la eh? nova. Home, home, us porto els batec. Oh! oh, oh. Us porto els batec que estan a punt, a punt de, de treure de disc i de fet aquest cap de setmana, de, demà o demà passat... De... El dissabte 19 a Rubí. A Rubí. 5 euros en CD. Toma ja, mira, tota la info sencera que no portava jo. La... <laughs> Gràcies, Pau. Pues això, un petit avançament d'aquest nou disc dels Batec. Es diu Història de mentides i sang. Són, són èpics eh, ells, també fiquen <laughs> sí, noms. Sí, sí. <laughs> I, i res, a gaudir-ho, a gaudir-ho. Aquí segut, veient el blau del mar em fa pensar que la realitat ha superat el sentit de la humanitat. Muajajaja. Bestial. Bestial. Tornen forts aquests. Sí, Tornen sí. Forts. Déu-n'hi-do, els batecs i bateguen fort, eh? Espectacular el tema Zarrango, el mestre Tecles. És veritat que no, que no havia sonat, que l'han fet fa poquet i que, i que havia de sonar aquí al Pim Pam Pum. Sí, aquesta eh, també la tenia... Avui estic de trepitjar a, to a tothom. <laughs> aquesta la tenia el Pau a la recàmera. De fet, no, no la recàmera, de fet la portava sí, avui. Sí, sí, l'hauria posat abans, just. Vas trepitjant la tortilla dreta. I, eh? i, i, i, i ha sigut molt amable i a última hora ha canviat en, en lloc de canviar-la jo, l'ha canviat ell. El, la pròxima ho farem a totes. No, doncs realment um, voldria dir que, que és un dels avanços del CD, que, que tenen tres cançons avançades, que ho van traient amb contagotes i que és molt interessant i que no se us acudeixi tornar-la a sentir avui un altre cop després, perquè, perquè després s'enganxa i ja està. I ja no la <laughs> I la portada del CD és, és molt, molt, molt guapa, que no sé qui l'ha fet, que no me'n recordo, ho tenen a la seva web, però mm, feu-li una ullada, que és, és un art bastant guapo. Sí, la veritat I, és que... I el disc sencer, o sigui, això són avançaments, però si aquest dissabte surt, tenen concert i, i amb l'entrada donen el disc, vol dir que aquest dissabte ja hi haurà sí. el disc. Sí, sí, sí sí presentació. Sí, moltes, sí. moltes ganes de que surti aquest nou, nou CD de, dels Batec, que li seguirem molt de prop la pista. A veure, a veure. I a veure. quin tamaco. Quin tamaco que, que, que has tirat. Que els batecs és la, una fusió entre el Vallès i, i Ponent, no? de sí? Almacelles, és el Carbunco, hi ha, hi ha algú de Carbunco, el Nando em sembla i no sé si algú altre, i gent d'aquí al Vallès. Un bon, bon mix. Van editar els estudis EM, el, el disc, si amb no estic equivocat, amb els germans eh, Escribano, Escribano Martínez. Martínez i tant bueno, una, un, social, una joia, Cerdanyola. una joia, clar que sí. Més música combativa, més música de la bona, això fa molta, molta baixada o molta pujada, depèn de si li pregunteu a la Bea o a un altre, però, però estem ahí a tope, a tope, la Bea diu que puja. Ella pues, diu que puja. Pues sí. seguim, seguim pujant, si, si pot ser. Mireu, us porto, abans, abans però de seguir pujant, us porto el cartell de les primeres jornades sobre feminismes a Barberà del Vallès, que seran el 18 i el 19 de maig. Sí, el divendres 19, eh, a, a 18, perdó, el divendres 18 a les, a les 7 de la tarda hi haurà la presentació de les jornades amb una xerrada La vida al centre a càrrec de Marina Sánchez Cid, economista i activista feminista, i després hi haurà cafeta feminista amb pinxos al casal de joves Obriu Pas, que és al carrer Pere Sant Feliu número 24-26 I el dia següent, el dissabte, a partir de les 10 hi haurà taller d'autodefensa feminista no mixta a càrrec de Viterna a, a la nau, al carrer Arquímedes número, número 8 i també hi haurà un altre taller repensant les, mascul les masculinitats tam també no mixta a l'Ateneu de Barberà. La jornada continuarà amb una taula rodona sobre coeducació amb Anna Carreras, amb Justi Gómez i Carmina Pérez i Mireia Boada i a més la Comissió de Gènere d'Esplac. I això serà el Casal de Cultura, al carrer Nemes i Valls, número 35 i conclourà la, la jornada amb un concertàs de, de Kerarre eh, i cafè amb pinxos a l'Ateneu de Barberà al carrer Sant Pere número 8. Organitza la gent de, de, de Generem, de, que és el grup de, eh, feminista d'Obriu Pas, i la gent del col·lectiu de dones de Barberà, i col·labora la gent de l'Ateneu i, i la Juntaca. I a més a més, si, si no han tingut prou, amb, amb, tot, amb tots aquests actes que hi haurà el, el 18 i el 19, el, el mateix 19, després de tota la festassa del Saquelarre, la gent que no, que no, que no se'n vagi a casa, que vagin cap a, cap a la nau de Barberà, al carrer Arquímedes, perquè la coordinadora de Barberà presenta, presenta un munt de, un munt de DJs, DJ Hater estarà allà, Acció Limón, DJ 2AM, Reggae Boys, eh, DJ Garabato eh, i Dual Blast, com dèiem, dissabte 19 a partir de les 10 a la nau Arquímedes. I tot això doncs, ho amenitzarem amb un, amb un temazo de les, eh, de les Henderlex, que és una banda de queer punk de Madrid, amb, amb Roma a les veus, Clau a la guitarra i a les altres veus, Marto a la guitarra, Jules al baix i Rebe a la, a la bataca. És un temazo, eh, és, un, és un cover, és una versió, que no, que no és la primera que, que portem avui, d'una cançó popular mexicana que vull dedicar molt especialment a la meva estimada companya de, de vida, a la Noelia, que sempre li dedico una cançó i, de, i l'envio un petonet des d'aquí, i que porta com a títol La Llorona. bueno, eran, eran las... Las Merlex... Quin tema Henderlex. Henderlex, perdó. casi. Casi, casi. La Llorona, bueno, des de Madrid, amb Z, i bueno, un temazo, una cançó popular mexicana, com dèiem, dedicada a la Noé. Què us ha semblat? déu nhi quin temazo t'he de dir que aquí amb, amb la Bea, que està aquí al meu costat, i ella no parla pel micro, però em va dient coses. Eh, era, era... Eh, eh, estàvem aquí especulant de li dedicarà una a la Noe o no. Cabrones, I que són unes cabrones. Us pensava no, que se m'havia oblidat i no se m'oblida mai. Molt bé, molt bé. Mai un dia, un dia va ser, un dia va ser un dia. i, i... un gato que maté me llamaron matagatos. Sí. <laughs> Ah, sí. Molt bé, més música combativa. Pobre gat, això no ho sabia. Hòstia, el del gat, la primera cançó de rap en espanyol, em sembla que era, el que deia al mitja lletra era ve un gato, lo piso, lo mato. Ostres. Ja ho deixo aquí perquè mira. Però... Doncs això, això també era una frase típica o clàssica o no sé, o, o tradicional. Per un gato que maté le llaman matagatos, ¿no? O sea, o... Jo, sí, sí, yo sí. coneixia com a un perro que maté me mataron mataperros, però... ¿Te mataron mataperros? Me mataron... O... <laughs> Sí, és... Bueno, són coses que passen. Eh? Coses del directe. Això és el directe. Eh. Això va així. De per acabar el programa ens entrebanquem perquè, bueno, pues, perquè no estem aquí mirant les mossaranyes. <laughs> Veus de Barberà, no? Veus, veus amb, amb ve alta. Amb ve alta, amb <laughs> ve alta sí. <laughs> vale, doncs bueno, comença la l'última ronda, a si veure, no estic va. equivocat. Posem-nos una mica de sèrio, sisplau. Sí, una mica de serietat. Ho intentaré. Um, com que ja és l'última cançó que tiro avui, um, em vaig cap a un grup que m'estimo moltíssim, que és Oathbreaker, que és grup de black metal, aviso ja d'entrada de Ghent a Bèlgica i abans amb, eh, fora de micro, amb el Rigui comentàvem que a vegades te'n vas a un concert i t'emportes sorpreses perquè coneixes un grup que és una perla, que són taloners, que no coneixies de res. I són els millors del bolo. I són els millors del bolo o, o te'n vas a casa amb una satisfacció impressionant. Doncs això és el que em va passar amb aquest grup un cop a l'Estraperlo, a, a Badalona, i era un concert de hardcore i tot, i van venir aquests que estaven de gira. Ja explico batalleta personal aquí, eh? I tant. Sí. I ja com que anem sobrats de temps, doncs pues mira. <laughs> I aleshores eh, mm, són extremadament impressionants en directe, perquè imagineu-vos una sala molt fosca i que és una cantant que és la de The Ring amb els cabells endavant, amb el micro a, a dins dels cabells, que no se li veu la cara en tota l'actuació, en tota. Portes una, despente... una despentinada? Una miqueta. Sí. Despentainada. Una despentainada. Aviam, tenen cançons que és més uh, punk, gairebé, és un punk molt accelerat, molt metal, però punk, però aquesta és de les que és black metal. És black metal. Així que no he més, posat més tant ta ta ta ta, ta sinó una mica més... Sí, pesada, per dir-ho d'alguna manera. I res, comentar ràpidament que tenen tres CDs, eh, que cada cop són més melòdics, més pesats. O sigui, pesats vull dir que és <laughs> lent, a poc a poquet i bona lletra. I la cançó es diu Glimpse of the Unseen, que vol dir eh, desllum del que no es veu. I res, us convido <laughs> a sentir aquesta cançoneta que és llargueta, us aviso. I si l'enteneu, ens direu alguna cosa. Estupefactes. Estupefactes. Uau, uau, uau. Això ha de ser post-algo, també. Eh? Sí, sí, sí, sí. Això l'Eric segur final. que ho aplaudiria. <laughs> Clar que sí. Ben bona, ben bona per acabar la teva, la sí, teva sí, sí. intervenció d'avui. Pau, espectacular l'últim tema que t'has marcat, tio. La veritat és que les lletres, això ho comentava abans fora micro també, que és, són molt, molt poètiques i és molt interessant i van evolucionant cap a un teatre així mig dansa també, que si veieu vídeos, bueno, valen la pena. Has escoltat abastament el grup? Sí, sí, sí, sí. tenen tres CDs i... I, I, I les cançons són així sempre llarguetes o no? Aquesta ho era, però, però altres no tant? O com... En general sí, sí i, eh? més, i més. I més, I eh? Més, Hòstia, de 10 minuts flipa. i coses així. Ah, el això, primer això. CD, que aquest és del Malestorm, que és del primer CD que van treure, el 2009 em sembla que és, um, que el tinc en vinil, per això <laughs> m'ho wow. conec més, doncs aquest aquest CD tenen unes quantes cançons que són de dos minuts i mig, tres, que sí que són una mica més rapidetes però volia ensenyar aquest ambient i valia la pena. déu nhi si ho han enfosquit, ben enfosquit a, eh, a aquest pim-pam-pum. Ben guapa, ben guapa la, la intervenció del Pau, la proposta del Pau, com sempre, excel·lent. Més música combativa, ja no gaire, perquè fa molta, molta baixada, molta pujada, però s'està acabant el programa. Ara és el torn del Manolo que tira la seva darrera bala. Doncs sí, jo m'acomiado amb un tema que ara estic pensant que hauria anat molt bé després del llibre, perquè aquest grup sí que és de Rússia. Ah. Mm, no sé per què ho he fet, Manolaco, o sigui, tio. demano disculpes, suposo que me, no sé, o sigui, com de vegades ens agrada dir, la Bea també ho diu, de me ha podido, o sigui, no sé. Però no, no es diuen no, rus, no sé què. Me mates, tio. No es diuen rus, però són de Rússia, són de Moscou, són el Siberian Midgrinder, Grinder, que ja han sonat per aquí diverses vegades, Uh, és aquesta banda de trash metal punk de, de Moscou i us porto al Eternal Crusade del Metal Beer Storm del 2017 uh, ah, que tot i que no haver sonat abans després del llibre jo crec que sona molt bé ara i tant, enxufa-la! Siberian Grinders des de Rússia, eh, petant-lo prou, no? Espectacular, déu nhi déu nhi ben guapa. Sí que és veritat que ja havien sonat, però aquesta no, no havia sonat encara, encara no havia passat per no, aquí. No, és que de fet això van treure disc el 2017 i no crec que no havia sonat cap, cap. del 2017. Sí que l'Eric i jo, que, que el seguim prou aquesta penya, tant aquests com els Moscú de Brigade, que aquests sí que estan allà a veure si treuen disc o no, uh, <laughs> però bueno, això. Ben guapa, ben guapa. Ahí bon, bon metal. Canyuqui de la bona, tio. Sí, sí. Espectacular, clar que sí. Ben bona la proposta del mestre Manolo per, per, deixar, per deixar el pim-pam-pum, perquè això s'acaba, família, arribem al, al final del programa, programa que hem, que hem dedicat íntegrament a la lluita palestina, quan es compleixen 70 anys de la creació d'Israel, i bueno, amb tots aquests morts i ferits que hi ha hagut recentment, i bueno, Free Palestina, NACBA 70, que, que no ens mouran, que, que guanyarem segur. Com sempre acabarem amb un parell de temes. El primer és el... el... És veritat, també, també. El, sí, el Pau sí, em senyalava sí, sí, sí. també tornar a agrair a la presència avui d'aquí del, del, del Gonzalo, que ens ha vingut a presentar aquest projecte tan guapo de, de comunicació local que és Veus Barberà. Merci, Gonzalo, per estar aquí avui amb, amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Torneu sempre que us faci falta, ja sabeu que és casa vostra. I com dèiem, doncs, un, un, un parell de temes per acabar aquesta edició 272. El primer el tira el Ricky. Vinga, va, jo us presento una banda d'Alemanya, són els Aggressive, i mm. si no vaig equivocat, serà el primer homònim de la, de la oh, jornada. Bé, ja tocava. Eh? Sí, sí, sí, la cançó sí, i el disc es diuen Stick Together, i... Re, la no, can... no. No, ja n'hi havia un d'homònim. Eh? Rotten 13, I... que l'has portat tu ah, mateix. Ah, sí, és veritat. És Ja era homònima. ja era homònima. <laughs> homònima ben parlant. homònima ben parlant, ja ho havíem fet. Tens raó, teniu raó. És que com que era una col·laboració del Víctor, pues no ho tenia tan, tan mastegat, això. No, i que hi ha molts temes i molta info de pel mig, no sempre és fàcil. I re, que aquests Aggressive, Stick Together, eh, hi ha una col col·laboració del Ramon de, de Upset i del Sebi de Stramber 98. Molt bé, la catarem, Carai. la catarem ben catada. I l'última cançó de, del Pim Pam Pum d'avui són les Gloss, aquestes Girls Against Society Shift, eh, noies contra la societat de merda, podríem dir? Sí? Sí. Banda de Washington als Estats Units són la Corea a la bataca, la Julai al baix, la Sadi a la veu i el Tan i el Jake a les guitarres. És un temazo que es diu Glossware from the Future que va sortir en una, en una, en una demo que van treure el 2015 que dediquen també al nostre company Eric que avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres i amb, i amb això s'acabarà el pim-pam-pum. pum no sé si algú vol afegir alguna coseta més, a Gonzalo, la gent que ens ha vingut a, aquí a, a fer companyia, la Lola, la Ivonne, la Bea... Eh? <laughs> Un, un aplaudiment, <laughs> un aplauso i pa casa. <laughs> pues amb això, amb això s'acaba el programa. Molt contentes que ens hagueu escoltat, com sempre que ho feu, com sempre diem família ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta!